Ве поздравувам сите, ви посакувам Божи благослов. Денес се чудам на една работа пред 10 години зборував за 120 годишнината од Генералт конференција во Минеаполис 1888 година. Сега имаме 130 години. Значи, Адвентистка го пробија и Ноевиот рок го пробија. За цели 10 години. А зашто? за нешто што Елена Вајт напишала дека ако тоа нешто се прифатеше тогаш, знаете, она кажува колку години, за две години, што се две години? Од 2016 до сега че значи, од, од земјотресите до сега. Колко е тоа вчера, колко е тоа скоро. За две години од тој датум ќе бевме, ми беше покажано дека за, ако се прифатеше пораката, за две години од тој датум ќе бевме во царството, така пишува. Секја колку Некои проповедници имаат голем проблем со тој цитат. 130 години. Интересно е што годинава некако тоа и се поклопува календарски. Та, тоа заседание започна на 17. октомври, среда, и како и оваа година. Среда беше 17. октомври, Да. Да од 17 до 24 цела недела, првата недела, докторот Вагонер држал проучување за законот во Галатијаните, бидеќи тоа беше нај спорна тема, најконтроверзна тема во тоа време. А самото заседание од 24 октомври, значи следната среда, до 4 ноември, значи на утрешен датум, недела 4 ноември, ќе се навршат 130 години од завршувањето на таа генерална конференција. 130 години. Недалава се случи една за мнозина од нас тажна вест. Во понеделникот почина братот Колин Стендиш два дена по неговиот 85-ти роден ден. Брат му загина пред 10 години и 20-та беа родени како близнаци на 27. октомври 1933 година. како да не беше тоа доста почина еден мој сосед во зградата, еден егеец од Костовско, кој што беше присутен на погребот на татко ми. И ако се секавате некој од вас, ви зборував, а, според сведочењето на мајка ми, толку бил воодушевен од проповета на брат Борче на гробот таму, што после тој им раскажувал на другите соседи во зградата, и на да крајот заврша со зборовите од му поп не сакам да видам. налутен, налутен што поповите не го збора тоа што тој го чул од брат Борче конкретно. Ние сме свести колку наши верници не напуштиле од овој свет, во изминатите години. И навистина е тажно. Дори и кога умираат на стари години е тажно. И овие вести што ги слушаме за болести, особено за помлади лица, се навистина тажни на вистина, испоред се друго што се случува, живееме во ненормално време, само затоа што времето <clears throat> времето си е исто, времејата се исти, затоа што луѓето се се по-ненормални и по-ненормални. Јас би сакал во контекст на ова размислување околу Минеаполис, околу пораката за оправдание со вера, ќе продолжиме со Павловата проповед во дела 20 глава, каде што последен пат застанав во серијата библиски проповеди и во, од таа проповед само, само една работа цитирав подоцна, <clears throat> а тоа беше влегувањето на лутите волци во стадото, на што апостол Павле ги предупредил старешините од Азија. Но да не заборавиме, две години од тој датум ќе беа во царството ако ја прифатеа пораката за оправдание со вера. Колкава сила е силата на позниот дошт, ако за две години ја заврши целата работа. Што сега за 130 години не се завршува. Или за 175 од 1844 година. Или за без 13 2000 години од 50-ница само 13 години не делат од 2000 годишнината, од крстот и 50-лица. Ке отвориме дела 20 глава и патем речено <clears throat> веднаш Значи, како што се договоривме, почнуваме со преведување на Христос и неговата праведност. Првата книга на Вагонер. Издадена 1890, значи пишува на предходната година, значи пишува на веднаш после генералната конференција. А ако даде Господ живот и здравје, во новата година и многу поголемиот проект, книгата Вечниот Завет. Да отвориме сега во дела 20 глава, каде што ја наоѓаме следната апостолска проповед, иако како единствена публика апостол Павле тука ги има само старешините во Ефес, односно од целата римска провинција Азија, цела денешна западна Турција, на кој што им закажал средба во градчето, се секјавате како се викаш? Од полуката. Таму, како што рекавте, заради Константинов го пишува Милит. А, јас го знаех како Милет. Талес од Милет, например. Познатиот древен математичар и астроном. Ако сте чули за него, бил од тој град на денешна југозападна Турција. Да. Натвориме да дела 20 глава, веќе трет пат го кажам ова. И да видиме како апостол Павле ја започнува таа своја проповед. Инако, <clears throat> многу сакам да дојдеме до Павловите проповеди во 22 и до 24 25 глава, бидеќи тогаш токму заради посетата на братот Паул Букур, тоа што како многу брзина помина со тогашната поука на сестра Зорица, <laughs> со многу кратка минутажа што требаше да биде. Многу брзо помине, некако како да не ги проучишме тие, тие глави, а, а за мене беа многу битни. Значи, Павловото апсење во Јерусалим, неговиот говор во храмот пред еврејската толпа, која што сакаше да го растргне, тоа е една посебна проповед. Неговата, неговото сведоштво, неговиот говор во Синедрионот, каде што бил изведен на суд, после тоа. И посебна проповед, после тоа, пред царот Агрипа II и пред а, римскиот прокуратор Фест. Не сакам току така да да ги заборавиме тие, само затоа што немавме доволно време во септември да ги проучиме како што треба. Но, сега мора да поминеме оваа проповед од 20 глава. 17 стих вели, но од Милит прати во Ефес да ги повикат црковните старешини. А што мисле, зашто не во Ефес? зашто Павле го избегнувал Ефес во овој случај. Па се секјаваме што се случи во Ефес, но, како што не извести предходната глава. Каква гјурултија се крената заради Дијана Ефеска. И бизнисот на златарите, кој што Павле им го растурал, со проповета на Евангелието. Штета што тогаш не постоја икони, за да Павле им рече, не се секирајте златари Ефески, ако не на Диана Ефеска, ке изработувате икони. <laughs> на нашите библиски, старозаветни и, и на нас, апостолите, на Пресвета Богородица, на... Има, има значи, бизнисот, ке, ке можеше да проложи. Арно, ама, кога се кренаа златарите на таков бунт против Павле, ефеските златари на чело со тој Деметрија, <laughs> Димитрија, Тоа само покажува дека апостол Павле немал, не им нудел никаква, ниту Евангелието содржало некаква алтернатива за нивниот а, религиозен бизнес Немало икони. Според еден грчки православен катехизис, што се уште го чувам дома, кој што бил на времето учебник за веронаука во грчките средни училишта, односно основни училишта. Тој учебник е баш од основни училишта. Пишува дека цели 600 години, првите 6 века немало икони во црквите. И не само тоа, туку знаете што друго пишува. Зошто немало икони во првата црква? Значи, ви го цитирам тој православниот катехизис на грчки јазик. Затоа што првите христијани се плашале да него побркаат христијанството, да него помешаат со со паганизм. Тоа го пишува. <laughs> Замислите. Затоа апостол Павле ги собира во ова помало градче на југ и читаме понатаму 18 стих и кога дојдоа кај него тој им рече еве тука почнува неговиот говор вие знаете дека од првиот ден, откако дојдов во Азија, се мисли на римската провинција Азија, неко, не се мисли на континентот, па ниту на Мала Азија, Павле е роден и пораснат таму во Азија се мисли на римската провинција Азија, само на западниот дел од денешна Турција, значи Егејскиот брег на, на Турција бил посебна римска провинција Азија, со главен град Ефес, или седиште на таа провинција. Го минува времето со вас. Колку години се скевате? Оце на Павле во Ефес, кога дојде прв на да од предходната глава, значи, Три години, да. Служејќи му на Господа со голема понизност и многу солзи, вели. Делото на Евангелието, но и побожниот живот секогаш подразбира многу солзи. Дори се да е најдобро со вас, ќе има место за многу солзи. Беќе таков е побожниот живот. Божиот живот не е шарлатански живот, каде што повеќе има смејање, отколку солзи. Како што псалмистот ја нарече ова земја, каква долина? Солзна долина. Долина на плачот. Јас искрено не очекував, и он беше склеротичен, неколку години наназад. Но не очекав дека толку ќе жалам за Колин Стендиш. Навистина, повеќе жалев од што очекував. Солзна долина, плачна долина. Често пати лееме солзи за некои што се се уште живи и, и здрави, но не, не ги гледаме во верата, не ги гледаме обратени, не ги гледаме верни, туку лудуваат по оваа солзна долина, ризикувајќи секој миг да го загубат не само овој, туку вечниот живот. Во искушенија, понатаму вели, освен солзи, што ми се случува заради лошите замисли на јудејците. Значи, и во Ефес Павле, кај што ги имаше проблемот и со паганскиве прогонители, не му даваа мира, и јудејците и во Ефес не му даваа мира. И како и било каде. Сето тоа било големо искушение, многу искушение. Искушение од јудејците, искушение од паганите. Тој како ние вие денес да речете, имате искушение од паганите надвор, од светот, од неверниците, И тие не се толку страшни, но многу поголеми искушени имате од вашите браки и сестри во црквата. Многу поголеми правонства од нив. Дека не пропуштив да ви сообштам ништо од оно што е полезно и да ве поучувам на јавни места и по куките, сведочејќи им сериозно и на јудејците и на елините за покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. И сега, ете сега, потикнато духот, одам во Ерусалим, не знаејќи на што ќе најдам таму, освен за она која Духот Свети го посведочи по сите градови, велејќи дека ме чекаат окови и маки што го чекало во Ерусалим. Павле уште тука знае, значи, тука во 20 глава, во на овој собир на старешините од Азија, што го чека во Ерусалим. Потоа ќе читаме во 21 глава а, дека се јавува пророкот на апостолската црква, кој што го предупредува со една драматична сцена со Павловиот појас, што на вистина го чека во Ерусалим и така натаму, пророкот Агав, тоа е во 21 глава 10 и 11 стих, Меѓутоа, уште пред тоа, значи, не разбира Павле од, од Агава, и тоа кој ќе стигне таму во Кесарија, се случува. Значи, веќе во Јудеја ќе пристигне, ќе се истовари од бродот во Јудеја, во Кесарија и таму пророкот Агав ова ќе му го прорече, што те чека во Јерусалим. Но Павле уште тука, уште, уште на Егејскиот брег, разбира што го чека во Јерусалим. Од кај разбира? Од Духот Свете, како што вели самиот. Самиот Павле бил исполнет со Духот Свети. Самиот Павле го имал Духот на пророќството. Агав било само уште едно предупредување понатаму. Дали било Божја волја Павле да оди во Иерусалим? Што мисли? Тоа може би е малко дискутабилно. Бидеќи и Духот Свети и преку Агава и предходно Павла го предупредува да знае што го чека. Не во смисол да не оди таму, туку во смисол знаете, Павле до крајот на својот живот имал една голема неисполнета желба на која што секогаш се навраќал и размислувал за неа и тоа оставил траги од таа своја желба и во посланието до римјаните, например, и на други места. Никогаш не сгаснала кај него желбата да го види својот народ Израел спасен, да поверува во Христа, да го прифате Христа, оправдан со вера, обратен. Тоа му било неугаслива желба до крајот на животот. Да, Господ го испитал да биде апостол на незнабожците, значи на нас тука. Меѓутоа, никогаш не престанал да копне за обратувањето на својот народ. И сега Духот Свети го предупредува. Да, знам, ги сакаш. Ги сакаш јудејците. Ерусалим храмот, сето тоа, што е нешто славно, нешто големо за еден еврейски патриот. Нешто што ние тешко можеме и да го разбереме. Не е ништо овие а, тукашниве национализми а, не се ништо во споредба со еврейскиот патриотизам. Тоа е фрлете го во гјубре слово например, се, се чуле за се чуле за еврејската поговорка, особено на празниците, е кажуваат до година во Ерусалим. А, и, и гледам, почнале грците да зборат до година во, во Истанбул. Кој ќе се го вратиме Истанбул? србите почнаа да зборат пред некој време до година во Призрен. Значи, се ја копира таа еврејска патриотска поговорка, иако таа не се однесува на земскиот Ерусалим, израелците го имаат Ерусалим со децени назад, но се уште го повторуваат тоа од рабинското предание до година во Ерусалим. Што значи тоа? На крајот од секоја пасха велат до година во Ерусалим. Што значи тоа? Тоа не сека да кажат дека 2019 година да отидеме во Иерусалим таму да славиме. Туку тоа е нешто есхатолошко. Кој ќе дојде Месија, вечната Пасха, во Неговото царство, тоа си го посакуваат. Се разбират денес тоа, повеќето не ни разбираат што значи. Како што повеќето македонци не разбираат што значи Бог да го прости, кој ќе му велат на изразуваат чочувство и велат Бог да го прости да ги праша што значи тоа, зашо го велите тоа, што ке речат. А така тоа си останало. Шо, престанале одамна да веруваат дека Господ ќе дојде, дека ќе има суд, ќе има воскресение. Бог да го прости. Продолжуваме со Павловата проповед. 24 стих но јас не се грижам за ништо, не пак ми е мил животот. Доволно е само да стигнем до крајот на патот и службата што ја примив од Господ Исус, да го посведочам Евангелието на Божијата благодат. Значи, Павле, може би си замислувал, еве, после сите овие мисионски патувања на Запад, може би си замислувал, неговото мисијоство ќе заврши во Ерусалим. И тоа го, може би го посакувал како нешто, како нешто спектакуларно. Токму во најомилениот град. Скевате што пишува псалмистот Ерусалиме, ако те заборавам, што да се случи? Ако некогаш те заборавам, Ерусалиме, што да се случи? што си посакува, раката да ми се исуши, јазикот да ми се залепи за непцето и никогаш повеќе да не прозборам. Ако го заборавам Ерусалим, како размислувал еден патриотски евреин, и тоа не е обичен национализам, обичен патриотизам, туку тоа е се поврзано со, со Божијето Слово, со, со Божијето Царство, со есхатолошкото, месијанското, Значи, сето тоа е поврзано со верата. И тоа е вистински патриотизам. Береки патриотизам без вера е еднакво на нула. Само кога е поврзан со верата, со Божиото Слово, со Божите ветувања, има смисол секој национализам и секој патриотизам. Или кон нула, ништо. Празна слама, комунизмот, празна слама. 25 стих. И ете сега јас знам дека нема веќе да го видите лицето моје сите вие, меѓу кој одев и го проповедав Царството Божие. И кога ќе стигаме на крајот од говорот, баш во последниот стих од оваа глава, што ни се кажува? Дека тогаш сите предпоследно 37-миот, тога сите плача многу и гушкајки го Павле околу вратот го целива. Павле не е умрен. Жив го жалат. И од дој момент ќе живее уште бајаги години до мачелничката смрт во Рим. Но жив го жалат, го бакнуваат, го гушкаат и плачат. Зошто? Затоа што им рече. Ова им го рече нажалени да најмногу од зборот што им го рече дека нема веќе да го видат лицето негово и го испратија до коработ. Да На не тоа е исто, нели? Кога би знаеле однапред дека некого повеќе нема да видите во овој свет, иако тој или таа може да продолжат да живеат уште многу години во светов, ама знае, ако знаете однапред дека повеќе нема да го видите или да ја видите таа личност, е исто како, како сега да сте ја загубиле, како сега да починала, како сега да заминала од овој живот. Особено ако го додадеме фактот дека немало ни интернет, ни телефон, ни Вибер, ни Скайп, ни Фейсбук, ни ништо за таква комуникација. 26 стих се враќаме погору. Зато во денешниот ден ви сведочам дека сум чист од крвта на сите, сакајќи да каже, верно ви го проповедам словото, од сега натаму ваша е одговорноста за сето тоа, што го чувте и видовте. Бидеќи не пропуштив да ви ја сообщам во целост волјата Божија, грижете се пак за себе, и за целото стадо, во кое Духот Свети ве постави за епископи, за да бидете пастири на црквата на Господ и Бог, која ја придобил тој со својата крв. Бидеќи знам дека помилото заминување ќе се вторнат меѓу вас лути волци, кои нема да го штадат стадото, а и од вас самите ќе произлезат луѓе што ќе зборуваат искривено, за да ги одлачат учениците заедно со себе. за ова повеќе нема потреба да зборувам. Затоа бидете будни и помнете дека цели три години, дење и ноќе, хајде <laughs> ги повторно трите години, дење и ноќе не престанував со солзи да поучувам секого од вас. А сега, брека, ве предавам на Бога и на Словото од Неговата благодат. Тој може да ви го направи подобро и да ви даде наследство меѓу сите посветени. Од никога не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Ете, Павле, Павле тука се разликува од сите адвентистички проповедници. За другите нема потреба да зборувам. Од никога не побарав ни сребро, ни злато, ниту пак облека. Сами знаете дека за потребите мои и на оние што беа со мене ми послужија овие мои раце. Со се ги покажав, Ова е најубавиот да стих од целата оваа беседа и да најмногу ми се допаѓа. Ке се сетите зашто. Со ни покажав дека така треба да се трудите и да им помагате на да немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече, поблажено е да се дава, отколку да се прими. Ако ако рече тоа, крекна на колени и заедно со сите се болеше. Значи, овие Христови зборови што тој ги цитираше, беа последните од неговата проповед. И уште еднаш, тогаш сите плачеа многу и гушкајки го Павле кому вратот го целива, нажалени на него од зборот, што рече дека нема веќе да го видат лицето негово и го испратија до коработ. Се прашање, Каде ги кажал Господ Исус овие зборови? Поблажен е да се дава, отколку да се прими. Се секјавате ли? Дали се запишани овие зборови некаде во четирите Евангелија? Ај ми интересира да не ви го кажам одговорот на ова прашање, Да, значи, дела 20 глава, 35 стих, последниот стих од Павловата проповед. Апостол, апостол Павле тука го цитира Исус, неговите зборови, по е да се дава, отколку да се прима. Пред известно време имаше една не баш вкусна шега на интернет. Нели имаше скоро некоја вест, дека БПЦ, која што за жал се избрка Бајаги уште од Лани, прво со бугарскиот договор, после со... А, сега се избрка со тоа што побарала новиот православен расколник, Вартоломеј, и не изе да ја призне, а, и побарала во писмото да ја признае само како Охридска архиепископија се откажа и самата се откажа од Македонска православна црква, па сепак нема да ја признае, тоа не е битно. И сега најновото е дека уште еднаш ќе се го смени името МПЦ и ќе се вика Охридска архипископија цртичка Јустинијана Прима. И сега имаше една невкусна шега на, во врска со ова. Јас се извинувам што ќе ја цитирам. од ова место. Некој се пошегува и напишаа, да па логично е што дедо Стефан бара да се вика Јустинијана прима, бидеќи тој е навикнет само да прима, а не да дава. И тоа, тоа му го напишале православни, тоа му го напишале православни, му го напишале тоа. И, меѓу тоа, ние знаеме дека тоа е вистина со сите верски заедници. Кој адетички проповедник личи на апостол Павле? А, прашањето со кое што ќе завршам е каде Господ Исус ги кажал овие зборови? Значи, видиш што и вели, со себе покажав дека треба така да се трудите и да им помагате на да немокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече. Овие старшините ефески не го виделе Исус, не биле заедно со Исуса кога Исус бил на земјата. Значи, не ги чуле директно од Исуса овие зборови. Поблажено е да се дава, отколку да се прими. Да, имате на располагање сите технолошки помагала. До следната сабота да се обидете да го одговорите ова прашање. Каде Господ ги рекол овие зборови, а потоа здравие Боже ќе продолжиме. Нека му е фала и слава вечно. Амин.